Tabi dve demedli İran yani taybeti nüfuze Rojava Begiranici e İngiltere zede hakim. <coughs> Her çıkasa Rıza Şah yani rengi ki şahla ilan kır hazar nesil güçlü pencab şundu. <coughs> Her çıkasa bu armancı hükümetek merkezi ava kirin. Otoriter, kontrollü. Ama bir ser neket. Yani duvan alyana de ne garip ee, bu serliketi. Ee, o gav bu gav بێواژۆ بەر بشارە جیهانی دووەمین بچوون شەرە جیهانە دووەمین ئەوش سەبەب şereki paylaşımı, şereki kapitalisti. Ee, bu taybeti ji Almanya ge ticari ev kabul nekir, hezimet kabul nekir. Ee, sanayi xoyil peş, e, sanayi askeri taybeti o be serkeftina partiyeki nazi, erkçi, bu iktidar e, idi ki direş o dengeki bilind ee, gotin em encamê şerê cihanê yekemîn qebûl nakin. Zulm e ev ya. Almanya haq nekiriye. Ji bo vê jî em van encamana qebûl nakin em gerek ji nû de dîzaynekê çê bikin. Paralel bi Almanya re İtalya, Japonya de aynı çizgide meşya. Militarizm askericiti, askeriyati, taybeti sanayi askeri divan devlet anat peştiket paralel beri parti u hezin milliyetçi şoven, irqçî ew derketin pêş. Yek jî hebûna dewletek sosyalist, jî cîhanê net hat qebûl. Yani dewletekî sosyalist, o nüfusa ve zêde o arda ve zêde ji erda cîhanê şeşa yek yani mesela hatet mezin nüfus mezin o sosyalist vak sîstemekî nû ew jî net hat hazm kirin. Almanya li ser ve garandına hêza xwe bered Avrupa'dı karkir. Çağı bu evkar despek edin erişkir Avusturyagır, işgalkir, Avrupa got evkirin, protesto kirin. Fakat helvasteki pratik dicive dernekstir. Demaga Almanya verdit ve cari erişkir Hazarun Hasudusi ve Haştada Avusturyagir, pişti ve icar Çekoslovakya kir, evji işgal kir, disa kesi deynekir. Jivoy ve Almanya propaganda hodu bahsa henek dereditirdir. Polonya بحثا بولونيا كر بحثا بلوروسيا كر بحثا بان ولاتانا كر قلت اموانج bu بكر اوج ايمان dışarı cihane yekemindi bidare zorej mehatin istendin adaletsizliği eme carek di ve gerin bin kontrol akve Avrupa jiyev gut eger Almanya Polonya ji bigirin eme uçak işar rastı ji yeke eylule Hazarun Hesudusiyunaha Almanya, Polonya işgaldir. Uşere cihane duvemin despiktir. Ve Hazarun Hesudusiyunaha yeke Eylül. Zaten yeke Eylül'ün ha bu yuvak roja aştiya cihane aslında roja şer cihane. Yani roja fakat jboyge yani dici şer alem e, helveste xwe nîşan bizin ev rojkirin roja aştî. <clears throat> Rusya direk neket şer. Peymanek bi Almanya imzakir, li ser esasê gidişberiya hevdûnekin دوێ ناوبەرێت رووسیا زانەیە شەرب سەردەبێت زاتەن یەک ji هەدەفی ویشەرژی ئەو ji بۆی وێ سەنایی پێشخست ئۆردیا خۆ هەنێکی دیزین کرد خواست هەنێکی خۆپسەر هەر دەبینن هەتا ئەنجەخ سەبر کرد کەنگی ئەلمانیا هەتا 1940 1940 cebha Rusaj idi şart etçe bu Alman gelek perçej erde Rusya işgal kir. E Sovyete işgal kir. Amerika jiketşer. Bir şekli diqewet hebûn cîhanê de. Qewetek jî Almanya, İtalya, Japonya. Evana ji war digotin dewletê eksen. Yani ê mihwerê. Cebha işte anti demokratik, nazi, faşi bi rengi, rengî lêdkirin nav. Bi vê cebhê re hikûmetên faşîst hebûn di cîhanê de. Yani gelek welata hikûmetek destek avan dikin. Misalen bejin Derevak, Yunan, Rumanya, Bulgaristan, şey Bulgaristan, Portekiz, اسبانيا قالك جاد هوالبند وان هبون ege aynı çizgi aynı mebde esaslıdır. Beramberi ve despeget Fransız ve İngiliz dipişirip tevlebuna Sovyet ve Amerika cebha kinavne tevi lidişi faşizmi evjin abi hokirin cebha demokratik, cebha antifaşist di cihan edi. işte partiyel dici faşizm. Bu taybeti eçep, komünist, e, li gelbe cephe şer İran li İran eylimek ver despekir. Gav bi gav eşkeret bu ge rızaşah yani bave bave evşahı Khomeini beravida gerçi beri yani şoreşa gele İran'ı hazar neşidin hafte unaha ji erşhat avetin u raviya sürgüne babi Rıza Şah Rıza Şah eylimek gibi Alman harbi bir yekhev ama pratik abi tuna bu ev tekiliyip Almanya'yı, bun sersebebek Almanya'da binna ve aktivite cuda cudadı, hinek Almanya bir şeyini İran'ı. E. Hecmare düsü sesit dibejin ama tabi iddiaya İngilizu Amerika egil bahana ket garyan dibejin bir hazara bun fakat herhalde ne hazara bun yani artık geçen bin Alman ile İran'ı e, hareket dikirin o gelek tiş duhastin pe milleti İran'ı bandor bikin. Mesele yekje mesele aryani. Do mesele din. Çünkü Almanya pır xwe doste musulmana ji xwe da. <coughs> Hatta Heta dijberiya wanî Yahudiyar ev mesele ev dostanî hîn bêtir sanki, dixwestin pê kurt bikin. O mesela aryentî jî yani erke arî eherî pîroz û kutsal dibînin ya bir vî şeklî propaganda dihat kir. û her deme Almanya vek strateji yani boyûtê wê strateji her deme cami xobara İran, Kafkasya dahi tabi. Ciber imparatori, tuhazvak imparatori ki mezin hüküm bike, ev dere stratejik her deme cami xobara van dahi. Ev tehlike İngiliz Rus'a faham. Ciboy ve Heg Almanya neketi devre, hatta kiyan derece planeki Almanya ha ha habuy tunabuy. Fakat eylimek hem de İran'et habu, hem ji zemin hazır kirinek ji ale Almanya'da habu. Hege Almanya neketi devre İngiliz Rus'a bu arteş yekwe adma e, İran işgal. Sal hazar nesu du çulu işgal kirin. Dinan vera xwed perçe kirin. Qismek je qismek je erda Alman e, İran'ı ketbin deste arteşa Rusa. Qismek je ketbin deste arteşa İngiliza. Bu taybeti je evdere vek Ormiya, Azerbaycan'a, İrani evderana hamur arteşa Rusa dedi. Qismek Kurdistan'ı e اگ آنها ایرانی وک اورمیه شی وک آذربایجان غربی حسبین اوجی باندورا روسا ها بو حتی روس ارتش روسا هین پیش کد حتی برواندوزش ابرواندوز الباشور حتی ورجهات ایدی جد من دست انگلیز آده بود شاه ایران جگرف خستن او آویتن و سرگون کر سرگونی باشور افریقیا کر یوهانسبورگ bajarê Johannesburg, ê başûrê Efrîqiya sürgunî wir kirin. Zaten sürgün sürgunê mir. Di piş rij wir çû Yani benegeriya İranê carek dî. Şûna wî şûna wî İngilîz û Rûsa kurê Rıza Şah icar kirin Şahê İranî. Emrê wî çaxî bîst û sê sal bu herhalde. Yani emir ne zedemezim bu, genç bu. Ee, ev kirin e, şah. Bir, bir otorite bu. Ee, zaten te tecrübaki yuvar tunne bu. Dinava denge kavati pır şu mezin. Zeden tiştek jiş hev dernet hıstı ödenet. Yani nikari bu tam. Hakimi mesela bu ama de esas de İngiliz Rusa e, iş brevet bir. Şere cihane duvemin sal 1945 halas bu. Dve nav beredi. Ba alikariya Rusa, u ba alikariya İngilizat cicin adıb, taybetici ba alikariya Rusa, gelnek havatin siyasi İranet peş. Dinava Kurdat peşketin, dinava Azeriyat peşketin. U İran, şah İran'ı, Enu, yani Kureş Şah, Mehmet Rıza Şah, <laughs> demak bu Şah, yani demag Gurev Dani devlet edi, hinek reform çekir. Yek juan reformana çi bu? Berdana hapsiye siyasi. Berdana hapsiye siyasi. Dinavan hapsiyanadın, bir daha, hatta belki bir sada, endame partiya komünist ha tuda. Avcı derket. Derketin örgütlemeçi. Yani hapse derketin serbest bun. Afva siyasi derket. Azerbaycan'ı Balikariya Rusa Partiya Komünist Karkir yani Partiya Sosyalist ve de Karkir Çepa Karkir'in Lüvede düzenek koçekirin. Du Kürdistan et Balikariya Rusa binave işte komelet pişru partiya e, e, Demokratik Kurdistan Lüvede gav gav verbe elan kırna e, Cumhuriyete kevçun. Bi vî şeklî di dema ge dewleta merkezî di Îranê dilawaz bûye û bi alîkariya gij artêşa bi taybetî Rûsa dihat hem Kurd hem Azerî li gorî xwe belî rêxistin pêşxistin û ev ya bi dawiya şerê cîhanê duwemîn bi rengê Cumhuriyet elan kir. Cumhuriyeta Tebriz, Cumhuriyeta Mahabad bi vî şeklî Cumhuriyet Tabi ev pır pırsgirek derbas buna olay ama demak şere cihane dömin halas bu İngiliza şah hurt kirin u gav bu gav nüfuze Rusa <coughs> nüfuze Rusa xwestin zayıf bikin ji bo ve derece davi li dijî ev hereketê bi alîkariya Rusa mezin bûne li dijî şah şahxistin devrê û destek kirin li dijî Kurdan li dijî Rusa ji heta derece davi helwestekî bê ilke nişanda. Yani helvastaki be mebde nişanda. Yek payek ji petrola İranê dane. Di dom Rus her demel dostanya İranê digerin. Ji ber çil dostanya İran digerin? Ji Rus dixwazin ser İran er xwe bigihînin okyanosa. Yani xwe bigihînin avê germ. ve Rusya pirsgirêkê wê yî ava hene. Yani behrek hey behra Baltik avzede stratejik nîne. Behra reş jî qapaliye de Boğaz'e Türkiye derbası be de bir Türk civar pro problema çedik şey bu ve Rus her demet kuazı ser İran her hobikini okyanusa mezin ahindi. Civoy ve her demet kuazı tekilin ser esası dostaniye o hoşiye be İran yarı deyin. Ser esası van tekilya u payekci petrola İran'ı her du cumhuriyetek dost ve bun hem Mahabat hem Tebriz yani beraberi helvaşandın avan cumhuriyetana Seyirci mi? Hiç müdahale nekir, destek nekir. U verci kadar avan rahu berdan. U rastı jî piştî nezdîkî salekê yani sala çil û şeşa dawya çil despege Tebriz pişt rejima Hatın hatin tasfiye kirin û şahê Îranê hakimiyeta xwe gav gav ser dewletê xurt kir o ew efwa derxistî bû çil û yekê gav gav ew ef û teng kir û bi sala hezar û neh sed û yani pişti çar sala e, bir bahana gicane suikast bu. <coughs> bir bahana suikaste kararek derhist tüde kadaga kir yani partiya komünisti İran'a kadaga kir hamu endamı girtin avetin zindane betiri dusud habihat eda e, şey betiri bistu penç az var. Hat idam kirin ubgirani jid hapsadma. Yani bir bir rengi merkezi bu inan çekir tabi İngiliz destekdiki. Evet e, e Rovşa İran'ı bir şekli due demedi hat girtin dest. Fakat due demedi hareketeki liberal Ravşenbir Varat Paris lidiji ev ferdiyeta şah uldiji talana ki İngiliz petrola İran erdikin lidiji ve toparlamak için bu hareketane tevhid. Bir serukatiya ki bir serukatiya Doktor Musaddak. Doktor Musaddak کەسێکیش ئەرستوکراتی ئیرانێتی بە ئەمر پرمەزن یەختیارە ڕۆناکبیرە Be پارێزاما بە سەرکێشیاوی var peşke. شاهی ئیرانێ لە دژی بە حرەکەتێک کرد yani xas bu baskıya tasfiye bu kendi karib. Ciboy ve çikir, ban Musa dakir go tamam, tu bu hükümet. Ciboy çi? Ciboy gişah kriz eder basıl be. Yani ev Musa dakir seroke tevgarane tebiye, ev bu koyu bu keserek vezir yani bu keserek hükümete bir şekilde tepkiye gel vanadır. Musaddak sana penci vekidi bu reis. Fakat musaddak vak şah karnek. Prensi ve koyne tevi pek anim. Çıkır. Af vak derhız disa endame tu da hamuş hapse derhız. Komünist hareketa çep serbest kir. Gazete, rojname hamu serbest kir. O gav bu gav ev kir. Gav bu gav des dani ser petrolü. Kamulaştırma kir. Şirketa İngilizi ag taran dikir petrola İrani hamu gav gavdes daniser. Gelek tiştkir musaddak. Diseri de İngiliz ve Amerika ketin panik. Çünkü musaddak komünist berdan. Hareket açıp di İran'ı kurttu be. Hareket açıp beri di İran'ı kurttu bu. Zeyda kurttu. Demek baskı sarrad bu. Zud nava geldi belaftı bu. Na hareket açıp demek İran'ı kurttu be. De bir potansiyel tehlike çünkü İran ser hudud Sovyeti'yi. نوروشه وکت کار در واقع کمونیست جیل ایران چه ای ایران میلیون کیلومتر قره جغرافیایی به میلیون نفوس لسر بحر کش پترولیه گازا خزایی لسر اقیانوس یعنی پر استراتژیک جبوی و لدیج مصدق کتن نوا هولدانا شاه خواست مصدق بسینور بکه نکاری بو نچار ما برف شاهوی چاقی جرابیه Ciran Raviya şu derve. İngilizce çıkır ambargodan. Mesela ekonomiya İran'ı derece kemin dilser petroleyi petrolci devlet evak İngiliz, Fransız ev devlet anat kırın, Amerika at kırın. Jinivçkede petrola İran'ı ne makır. <coughs> petrola İran'ı ne kır. O dervi ve beşinci kol kıstın devre. Beşinci kol yani Tabure Benjamin, fitne, fesat, antipropaganda, örgütleme, dizyatişta, e, stok kırına mal, jiboy pazar etnemini, bir çibun bebe, fiyat bilind bebin, ihtiyacı zaruri jiboy insan ne editin? Kar kırın, bu taybeti CIA, brengeki berfereh kar kır, hatta pere belav kırın cahdat, sıkagat, sekinin pere, dolar belav ne Millet belav kirin, jiboy gildici musaddak van rakin. Ev hareketa lidici musaddak, bir şekilde yaşt astaki denge bu düzen harabu, millet rabu, artış ket e, evke ket hareketi o Amerika, İngiliz, Dostevan, Ajanevan ketin hareketi o derbe çekirin, musaddakçı hüküm avetin o havali viyek dudok idam kirin, o avkacı hıstın hapse o şah carek dibe garandın, ve cari he kurttur, ve cari tenev alikariya İngilizana ve cari tamamen bu adikariya Amerika ve geri. Risala pencir sizyad. Risala pencir sizyad şah ve geri Şah idin ve gencek inu tecrübesiz nin. Mezinde be tecrübe gert. Gelek behez bu. Alikariya Amerika jer peşket kurt bu. Ciboyde pişti demek ki şah programek ilan kır. Program çi bu? Program eşvara şah spi. Hazarun nehsi düşes düşes Шураша спичин modernizasyon yani modern kirna İran. Turizm, <coughs> sanayi montaj, mafe jinat helbijartinede, ev tiştane han derxistim Yani gav bu gav roja ava büyün derxist Tabi beramberi ve hareket şah ve cari ha şah ayrıca demag musadak ortaya bu ve cari hareketa çap kadaga kir tuda hemû girtin xistin zindana her tiştê wan qedexe kirin û teroreke mezin li dijî wan dan meşand. Ew li dijî partiya siyasî mesela partiya tuda rengê işkence de hatin kirin tabî pişirin dema Xumenî dema Xumenî <coughs> ew bû yani dema ki de hefte û niha di şehreviya carek dî belge savak savak istihbaratê ew kê yani wek ittilaata an hemû çaxîna be savak bû belge sabah ketin destevan hinek tişt belav kirin mesela kaset bun kasete işkence e video bir çava savak mesela endame tuda işkencettir. Tabi ne teni tuda bun, tuda bun, fedaiye halk bun, mücahidi halk bun, ev kesi var çep bun, hinek milli bun. Fakat bu grani tuda mesela hinek kaset adı <coughs> görüntü var derdik kevin. Çava mesela bayan bayane tudayı, bisağı singevan dişevdi. Yani singe singevan çevdinin bir rengi bu etiraf bıkı bir renge renk işkence dahat meşandın yani renge pırdıcı var tabi gelenek aynı iruhe haraptır diye meşandın da yani sözde bir e, zamanı şah teşhirdikirin avana an hacı haraptırdık dişestu sisyadın hemla şoreşa spi yani be, beyaz devrim herhalde jerdi bejin şah despekir şestu sisya modern kırna civake İran'ı ama demagi şoreşa spi despekir şah ve cari şoreşa spi liser nırhe roj avayır ve cari bir dindar hareket nakut. Bir dindar hareket nakut. O bir taybeti jim hareketeki dindar var li peş hav. Mesela Khomeini Khomeini li şah propaganda ki rastı. Demek ki had girtin berdan uçağı uçağı rutba mezin ne bu. Ayetullah bu ama ne ayetullah mezin bu. Piştik bu Ayetullah Hemez'in ve carini garibun Abu Gırdana çünkü yasay İran'ı Ayetullah Hemez'in nagirin evi çağır. Ayetullah Hemez'in bir nagirin e uzman. Ciberdeki astaki vak piroz adeta ve carine girdin ev sürgündür. Sürgün girin çu Türkiye şu Türkiye çu Necef şu Necef şu çu Fransa var yani yeki gizede balkeş yine bu. Fakat lici sistemi bu. Esas gruba dindar agildici sistemi grubeki farklı bu taybeti Ayetullah Talqani u Ali şeriatı evana demokrat bun nırhı İslamit parastın ama sosyalist mesela Ali şeriatı Ali şeriatı aslında vakt çavan bejin Voltaire Voltaire u Jean-Jacques Rousseau rol dis şoreşa Fransız listini aslında Ali şeriatici rol ki bir şekilde merak arı bejin şoreşa İran listi hatta Aztek bir, bir به پروپاگاندا خو به تشتی خوش برچن اوانا درو دیتی بون و دموکرات بون و حتی چپ بون yani çepaydi sosyalizm avdikirin. Yani ere dindar bun ama sosyalizmci rednet kirin. O mesela Ali Şeriati Dostanyavi vanun rehayi evet vanun e Fransi. Be Sartre rehayi desteka şoreşa Cezayir kiriye. Yani insan var gelenek geleneki mücadeledi. bana derketin peş, o her şah milli bu, o her şah modern bu. Hevkase be dindar arı ketna vana kokiye. Mesela yek jiş bu yere hayi mesela de, de sala hazarın hesudu hafte ve yekedi şah e, salvegera du hazaru pensi demil a imparatoriya <coughs> Akhmini e, pirozdik. Lükide li Perspolis. پرسپولیس تونه کابل یعنی کابل مثلا زمان خود پایتخت زمان اخمینی دی یعنی زمان پرسای کم دی پایتخت بود çadır ve girdin, o motor, jeneratör جنراتور مزن e elektrik الکتریک دانین و buzdolabı o hamu kral û serokê dünyayê davet Herkes hatvedir. Hatta o çaxî reîsê Rusya jî, reîsê Sovyetê, çaxî reîsê Sovyetê yani reîsê Sovyetê bû amade genel sekreteri partiye, bu navî Budgornî bû ev jî ev jî hatibê dawetliyê qiralê ereb û hemû her alemê var her ki var pîrozbayîkî wer şaşealî mesrefekî mezin heta mesela ne qestecî û çaxî wer nivîsandine sed û heftê milyon dolar mesela. mesela digotin hew qase ev kiribû ev xwarinê pir hmm, biha mesela haviyer be tümsek av gira kom kiribûm bi vî şeklê سالبەگەرە 2005 دی ئا ئەخمینی ئەدەیە دیندار عادز کرد چما دیندارە گوت ئەم نەقرا لەمای گوت ئەم مسلمانن ئەو کافر بوون ji بۆی بێ ئەم ئەم ئیرۆ چاوە پیرۆز دکنەوەی تاریخ ئێمە تاریخ ئەمە تاریخە ئیسلامی ئێمە ئەمج علی حەز دکن ئەمج کیرۆس حەز ناکن ئەڤەیە هی یعنی ئەف ئەف دەورانی شێشەح ئێ ملیجیتی و ئێ مۆدەرنیست gav bi gav e, mesafet ad navbera wî dindar adin e, e, fereh kir û ev ev nakoki kwîr bun. Hatta sala hezar nehsed û heftê û heşta heftê û heşta îdî yani tepkiye gel derketin peş La Azerbaycan'ı li derê derketin peş O idi şahnama gari bu kontrol bükra diserê heftê û nehadê İran berdav derket. Yani هناك سوزدان هناك ذهابك ما ذهابك ممكن أكسروك عربينها fakat idim zaman derbas basmıyor. Millet ne mabde baverdi bu. Liservi esasi e, İran e, yani şoreşa geldi. Dive şoreşet ki hep. Dive şoreşet millet hep. Kurd hebun, Azeri hebun, Ruş hebun, Arab hebun. Yani milleti e bindest hebun. Dive şoreşet çep hebun. حرکت چپ رنگی که برفر هد نوا به شورشید دوی شورشید هزین جواکی به طایبتی جن و جوان هب جنا زیدد شورشید جی گرد لی ایرانی و دوی شورشید دیندار جی هب یعنی مؤسسات دینی او جی جی گرد و دمک شهرویا خمینی لفرانسا بو و ایدی رپورتاجی بی تمام gazete dünyayı dert ketin. Şurovi bir dert ketin. Hitap dikir. Yani jur hediye hediye yönlendirme dikir. او دشباتا هفته و نهاد خمینی هات ایران هات ایران او لقم سکنی tamam de fakat e, her iktidar birevidir. Mesela hükümet bıçağı çe bu jerdigo mehdi bazırgan. Mesela hükümet çekir ama ne kari bu tişteki birevidir. Çünkü Khomeini yönlendirmektir. Her tişti vala derkostin. Hükümet ekdi saha te hükümete nikari bul berxob girtan hatta hene mesela bazırgan aşkere gut goş bervan dindaran az nikar işte istifa kir editir istifa dipişre Khomeini gut idi zamanı takiyeciti halas idi em iktidar bin u em em dibin vilayeta faqih u şiabe imam nikarin bijin u iktidara ge e, derde şia de gerek dibin hükme imam debi hükümete eme çebikin vezira eme tayin bikin komutanı arteş emeden idi zamanı ki em bidizi û e, ji dervê ixtîdarê ew bikin îdî zaman çû em dibin ixtîdar gelek dîndara got ev ters got got wilayeta faqih tiştek wilayeta faqih çi heban mesele dibêjin şiatin bi imama tên birêve birin işte imam işte Hasan û Hüseyin û Nizam gelek Ali Asker Musa askeri u Kazım nizamçı hatta giden İmam Edvaz'da Muhammed el Mehdi diben wanda wanda jiboy ven hevyavi imamı jiboy mevreve bitbe ha jiboy gav imam tunne gerek vilayet avi hep yani ek bnavi hüküm bike hep tişteki uyduruk ha veya dişiyetiye tunne ama Khomeini ev tiştevan dayet mekir o gele mesela Ali Şeriati, Talgani, Muntazari avana gotin ev tişte hundikin çevt gut tişteki hatunlar em em gerek şiret abikin ahlak, din, vaazan bidin fakat em rabim bimin iktidar çenab tabi Khomeini bir serket yani heza örgütlü ev bun adindara bun u got gerek em biçin referendum eke referendum serçe تمام گوت مدن چین سر رفرندومی و چاقیم بی شکلی رفرندومی بکن ایک بخواز جمهوریت اسلامی ایک بخواز جمهور şey ایک بخواز جمهوریت اسلامی ایران ایک بخواز جمهوریت ایران خمینی گوت نه جبر زانه اگر به وان هر دو بنده بچه رفرندومی عالم جمهوریت ایران بخوازن که جمهوریت اسلامی نخواست کی بخواست ایران جمهوریت گوت نه گوت گرک یک یک تشتیم بچین e, referandumi evji çi ek Cumhuriyet İslami tkazı ek nakhaz. Udbun baskıya da tabi millet kısmemezin ne çür referandumi. Belki serese dip yenci nüfusa İran'ı ne çür referandumi. Ve bir şekli navekirin Cumhuriyet İslami o düzenden. Ev düzen. Düzene ki pır karmaşık. O ev düzen demek mere fam ne kişi meret keve nava lavazya. Ee, jiber gelek cara mesela ez bebejim e, ee, demek hatemi bu bu sere kumar İran'ı seri de kurt o genle kesat İran'ı de var bi yimser nezik bun o gotin idi pırsgireke çareser bun çünkü rastin da o ev söz belki ne der mesela vak şahs ez bavar dikim hatemi demokrasiye bavar pe bavar çünkü nevisi vi hene nezik bu neviz meselar hene yani yeki var pırj rezenin Garya sözden, Navakurda sözden, Dereditir sözden herkesi göğebe guherdi. Çünkü en yetkiliyemezsin mezin evi. Udbira iş cumhuri. Vavgası sozdanı. O reformci yani kabul dikip yetişti. Fakat haç sala hüküm kırdı İran'da tiştek nahat guherdi. Sebep çi? Sebep sistem agı hati avakirin sistema vilayet fakih. Yani sisteme ki liser esası visayeteydi İran'ı. Veli fakih beri her tişti mesela beri Khomeini bu ana Khomeini Ali Khomeini ev çıtkı ev ya karı reis cumhuri görev bıkır karı parlamen hal bıkır komutanı orduya evdatin atamadık o vizarete taybet mesela vizarete tilahati vizarete hundur ev vizaretana evdat dve düzeyde hakimi her tişti hakimi her tişti vakidi mesela bejin parlamento xwest tiştekî bike eğer bu be, be, bu vilayete fakir te, ters bi yani imam ters bi imam kar karar eder parlamento halk yetkivi ev icar imam hey o likeleka imam meclisa kubera hey e dindar meclisa kubera e e git derbare dinde o Vilayet fakir elde bir şey ev hey sadece di hey binavi şurayı teşhisa maslahata nizam yani ne nevak anayasa mahkemesi heci dijwardır. O nizam saziye ditir hene hatta gidik heci reisi cumhur. Cibeydi heza helbijartiydi İran'ede heza İran İran'ede her deme ne bandur. Kengi bandure demagi di çerçeve perspektife imam de hareket dike. Mesela vak İro. Ahmedi Neca. Fakat Rahuş İro di İran İran'ede Roş aluz tabi. Anuziyavet kude. Yek civaka İrani gav bi gav meşruiyete sistemi idin asnak. Sistem biçi meşrubu behelveşandın aşağı. Tamam millet jergomana tevba ve taava teşah helveşan sad cari saat hoş. Dipişre sistem bi şkenandına işgala Irak ko meşru kir. Çünkü Irak jinif şkedi saldırı ser İran'e. Duvaktaki İran paramparça. Buna ordu, ne sıcak, ne silah, tiştek tuna bu ordi. Anarşi bu. Her roj hev dukuştun ama Irak erişkir, eve sistemi erişe Irak işkenandır. Evci baş. Ama İran meşruiyet nema, nemay. Ciber çi meşruiyet nemayin. Ciber İran civakeki canlı, renkli. Kuazı ifade bike. E, hatta civakeki var evknine. Yani çavak çavaş dervette huyani kirin kapalinin nisba xwendin ajina di İranê de belki de hamu dünya zêdetir. Yani e, civakekî var bir alî dinamîk canlı bir ticaret mijûl dibe. Ji bo îvê ev şevaza siyaseti, yani ev hukum, civaka İran'ı zêde tengav dike. Di kultura wî jiyanê tengav dike, di xebatê wî ekonomî fikre siyasetten gavdiki e, her milletten gavdiki. İraniye gav kasa mesele astek ivaniş çandu hüneru kültürü kendine deye nizam gerek hatta kuda ek e, ki, yani e, pore xwa girede nizam çava hareket Bu biki nizam çil xwa ki ev civak veranak. Jibu ibe mereled narek iro muhalefeteki hundurin peştikebi. Ev muhalefet ciddi. Ve ev muhalefet ne ne liska emperyalizmi. Emşaş نچید Hatta eğer امپریالیزم خوب دی نشاندن وقت چوا دوست به مخالفت او قایبش مخالفت ونداد ام مخالفت دهندر سیستم دی şevaze وان yani تسلطی şevazen otoriter kadaga girine idi civak ne marad. Her diçe İran tundu ve her diçe bir sistema navnete yürüt kevin hava nakokiye. Eveya brengeki olumsuz yani brengeki selbi yansımayı ravşa hundurindir. Fakir diyeceğim, Ambargo yiyor. Mesela dikkat bakın. Vela tekim dınava üretima petrolü cihane de es yemin gaza xwezayî coğrafya ki mezin icar coğrafya ne çoli coğrafya İran'ı <coughs> coğrafya İran'ı pir zengî û icar ser Bahra, mesela milekî ve okyanus milekî ve Bahra xezer ki anha durdu yatakê petrol derket wekî dî dev berdi eger tenê mesela vakit vakididir hani turizm mesela. Ama ev sistem sistem sistemi ab. Ev sistem avarsır esası kadaga hati çenab. Bu ve na tangavik mezim hey. Na İran sistem meşruiyet akop şereldici emperyalizm etxaza Fakat eveyaji dihilbijartinê dawî ê sere komar de zêde perenek. Ragmê ambargo dîsa millet rav serpiya serhildan çekir. û ev davine hati. Yani davine hati. İdi e, yani muhalefet tasfiyen abi. Na İran bi gelek hezar rubrumay. Yek emperyalizm bi taybeti civina davil İstanbul'ete encam negirt. Nakuki kuyurtur bun. Dinavvera İran'u e, devleti 5 artı yek yani devleti daimi endamtiyavani daimi Birleşmiş Milletler hey Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin o Almanya u İran lhev nekir. Hatta rendevîk ji bo civînekî dijî dananî. Demek ki pirsgirê kuîr. Hêzê navnetewî bê ambargoya li ser İranê kuîr bikin ev ambargo mef'ûlê xwe yani bandora xwe dike. Mesela dema davî İranê çi kir? Desteka li ser ihtiyacê zarûrî ê Bakır. Destekçiyim. Mesela benzin. Normalde benzin vatandaş ki İran'ı eğer bir fiyatı normal bir kırı donarak ya bir kırı ama devlet vergi destekdeki yani fiyatı benzine destekdeki erzan, şeker, çay, pirinç, kuarın ve kuarın hep işte mecburiyet. Hatta ne devlete destekdik. Jiboy ve erzan bu. Ne devlet çend rojbere mesela çend heyvere devlete karar eksisten belav kırın aşkere götün hem destek akı servan maddana ratkın hem havkarın destek. Demek ki zor yedik şimdi. Ev destegrabı demek ki fakirdi içedir. Ve muhalefet hebetir hurtir. Ev yek. Yani ambargo ilser devam. Dido her ki dizayn drojelatan avin di çev O her ki bandora Amerika taybet ilser devlete kenda ve kurt bebe. E Amerika her de nevan devletana lidici İran'ı kışkırtma bık. Suudi, Katar, İmarat e kışkırtma bık. Eve her deme evi bu sahaki gerginti ve düşmanatiye e enerjiye İran'e biduvan daktır. Ali kiditir. Eriş eleşkeri, ek muhtemel diser Beluçistan peş bikevin lidiji İran'e idid gündem edeniş verçe ciber ev sahat bin Amerika Amerika'dayı. Amerika e çabi e xoser erişek çavkani olan Afganistan biser İran erdi e bükür. <laughs> Brenge ki somud eşkere destek ne kişi e çav ser bükür. O ev eyleme gidip alim mile Belucistan çelbin nava demu demek ede Hatta derece David Ali güvenlik yedi. İran'ı deşini. Tevgera azadiya Kurd, gav bu gav pırs greki navvera azeriyade bu giştiyim. İran idi brengeki istikrarlı. Bu meşruiyeta ki sözde verip mer kazanç bu pe iktidar da meşandın idin karmeş. Cibaydı. Ehtimala her nezik ev ki yani ne kontrol كرنا محالفتا هندرين هدي هدي var eylimi çizgiye liberal, kısmi demokrat, dondurı İran edin, peş bu kevin ve sistemi jünuhde diber çavir derbas bıkın. Eğer ne bi, uçağı ihtimal aşkesine mezin jin, de İran edi, hel. De derbari İran edi, e, ee, bir şekli, yani, bakın. 15 دقیقه مهن درباره و خالد یعنی سر ایران ده اگر ور نقطه اک بیزیده کرن نهات فهم کرن شاش هاتı bu gotin heval bu kazım bin zaman kar zamanı keyi em değerlendirir tüne tüne bu şahi hale giditir zaman kem bu em derbasına benim, emil bir navber evdeni